арпеджио от соната за пиано Цигулка и Гадулка, опус 7, а, на един изключително интересен млад композитор а, Вирак, който е вече в студиото на Хоризонт до обед. А, нека да кажа, че с този особен експеримент да направим радиопрочит на геополитически и глобални въпроси, ще нарушим и протокола и ще започнем от музиката и заради различната перспектива към Европа. А, Вирак а, за превода разчитаме на Диана Божилова. Нека да кажа, че основният език, на който ще чуваме превод днес, ще е от френски. Много благодаря, Диана, че сте с нас. И така, Вирак, когато ви поканиха от двете посолства да направите музикална концепция за отбелязването на Елисейския договор, как реагирахте като човек, който няма една единствена идентичност? Виждам, че и професионално е така. Освен композитор и музикант, вие сте висш менеджер в технологична компания и то в момента в България. Donc euh, oui, j'étais les deux émotions qui m'ont euh, qui, me sont venus, c'était d'abord euh, que j'étais très honoré, très honoré euh, de justement d'avoir la mission de, de, créer artistiquement pour un compositeur. C'est très euh, beau de pouvoir exprimer par la musique une si belle valeur comme l'amitié. Donc mhm. ça, c'était la première émotion. А, изпитах две е, емоции, когато получих това предложение. На първо място, разбира се, за мен беше голяма чест и наистина за един творец е много хубаво да може да сътвори нещо по такъв а, повод и а, това да бъде свързано с а, да споделена ценност като приятелството. d'autant plus que j'ai eu la, la chance de euh, faire des études d'ingénieur en France et en Allemagne. Donc j'ai eu les deux, euh, justement, euh, systèmes d'éducation qui m'ont beaucoup apporté, même au niveau artistique. Освен това, аз имах късмета да следвам както във Франция, така и в България, така че съм възползвал предимствата на двете образователни системи. В това арпеджио от соната за пияно, цигулка и гадулка ние чуваме едно напрежение, чухме го, чуваме въпроси, след тази хвърлена ръкавица от Съединените щати, на практика мирните преговори за Украина а, да изключват Европа, както и да изключват Украина към момента, виждаме го, чуваме този опит Тръмп и Путин да се договарят. Дали според вас като един музикант е време да се разтревожим? Даже ако сме хора, които не сме свързани с политиката директно. C'est très intéressant parce que le métier du euh, compositeur, c'est justement un transmetteur. On transmet des émotions à travers la musique. Et ici, L'idée, c'est de créer des tensions, des détentions, donc créer de, la tension artistique et ensuite donner une résolution. Et euh, cette situation très euh, délicate que nous vivons en Europe, justement, peut-être grâce à la musique, on peut trouver une solution plus artistique, trouver des liens, des valeurs qui vont nous réunir au lieu de nous séparer. А, наистина много беше интересно за мен, тъй като а, как, в какво се състои а, професията на композитора. Композитора, това, тя се състои в това да се предаде някаква емоция. А, така че целта беше да породя някакво напрежение, след което да се даде възможност да се потърси някакво решение и това напрежение да спадне. И мисля, че това дое се вписва в актуалния контекст, когато се намира в една сложна ситуация, където бихме могли евентуално да търсим някакво решение благодарение на музиката. Музиката ни предлага това преминаване от натрупване на напрежение към кулминация и към разтоварване или някакви обобщения, което обаче а, не винаги се случва в а, реалния политически живот а, под формата на така просветляваш катарзис. Казвам сега добър ден на нейно превъзходителство Иране Планк и на негово превъзходителство Жоел Майер. А, за нас е чест, че се съгласявате да участвате в този особен радиоформат и то в момент на световни геополитически турбуленции. Да започнем от тази спешна среща в Париж – след като Европа чу от новия вице-президент на Съединените щати Джей Ди Ванс съвет как да провежда избори, закана, че ще остане сама. Как а, бяха избрани лидерите на европейските държави, които ще участват а, в а, този формат в Париж, Ваше превосходителство Жоел Мейер? не е само България страна, която няма да бъде представена на този днешен форум. По-скоро обратното, по-малка част от европейските държави ще имат свои представители там. Но откъде дойде тази спешност? Bon, отново добър ден и euh, благодаря за тази покана. Euh, oui, votre question est tout à fait d'actualité, euh, parce que l'actualité euh, exigeait cette réunion. Alors, tout de suite, je dois dire que c'est une réunion qui est informelle, ce n'est pas une réunion européenne. Euh, soyons clairs, d'ailleurs, euh, la Grande-Bretagne euh, fait partie, le Royaume-Uni participera, donc ce sont à la fois des pays qui sont membres de l'Union européenne et des pays membres de l'OTAN. Ce n'est pas la première fois qu'il y a des réunions géographiques ou des réunions avec des formats ad hoc. Il se trouve aussi que les pays qui sont présents à cette réunion à Paris sont des pays qui ont fait aussi l'objet d'une attention particulière du vice-président Vance. Да, въпросът ви е много актуален и защо е актуален? Тъй като просто актуалните събития изискват това, което се случва. Все пак да уточня, че става дума за една неформална среща. Това не е европейска среща и обръщам внимание на факта, че Великобритания участва в тази среща, така че става дума за един формат адхок и там са включени държави, които са предмет на вниманието на американския вице-президент. Сега, а, да попитам и нейно превъзходителство а, Планк а, като посланник на Германия. Германия ще бъде представена на тази среща в а, а, Франция. Euh, donc l'Allemagne, euh, elle va être représentée euh, dans le cadre de cette rencontre qui se, qui, qui se tient en France. Също времено в Мюнхен э, чухме и съвети от вице-президента на Съединените щати как да се провеждат э, а, изборите. Той говореше конкретно за... Германия говореше и за Румъния donc il, il, évidemment, il visait l'Allemagne, mais il a évoqué, également évoqué la Roumanie. За вас има ли а, нещо изненадващо в а, тази нужда след Мюнхен? А... Est-ce qu'il y a quelque chose d'étonnant dans, dans ce besoin, juste après Munich представителите на Германия, хората, които представляват Германия, да отидат сега в Париж? Donc, effectivement, est-ce que est-ce que c'est mm. une nécessité Est-ce que vous considérez que les représentants de l'Allemagne doivent effectivement participer à cette rencontre informelle à Paris À Paris. Mm -hmm. Euh, <clears throat> merci pour cette question. Mais, mais évidemment, c'est nécessaire de participer à cette rencontre. Et en effet, bon, euh, vous avez euh, euh, adressé plusieurs aspects de la euh, conférence de sécurité à Munich. Разбира се, много е важно да участваме в тази среща и вие така обрисувахте няколко аспекта, свързани с тази конференция в Мюнхен. La chose qui m'a la plus étonnée concernant les disons, remarque euh, de M. Vance, euh, c'est que finalement, euh, euh, il aurait pu les faire ailleurs, euh, mais il a très peu parlé d'affaires de, de sécurité. А, това, което нали, беше много чудо служ забележките, отправени от вице-президента Ванс, е първо, че той можеше тези да, забележки да ги направи а, на друго място и в крайна сметка твърдо малко той а, говори за сигурност. Mm. Euh, en ce qui concerne euh, euh, ses avis sur la lutte électorale en Allemagne, je ne crois pas que ça soit nécessaire de le commenter. Le chancelier l'a déjà fait. Et de surcroît, il y a plus ou moins unanimité chez les forces démocratiques allemandes. en ce qui concerne ça, alors je ne vais pas commenter cela. Е, що се отнася до мнението на вице-президент на относно немските избори, е, смятам, че не е необходимо да се правят коментари, така е, че нашия канцлер Шоц вече го направи и съществува единонушие между демократичните сили в Германия. De l'autre côté, euh, euh, Monsieur Vance a, a, disons, clarifié la situation euh, dans laquelle on se trouve, on maintenant, c'est euh, euh, les États européens. Euh, et j'inclus j'inclus la Grande-Bretagne. et bon, j'ai blagué avec une amie politique hier que je vais proposer Monsieur Vance pour le prix de Charlemagne parce qu'il a vraiment servi à, à <laughs> disons, euh, à, faire en sorte euh, que les États européens comprennent qu'ils soient européens. Et il faut s'unir plus euh, qu'avant. <clears throat> вице-президент Ван той в известен смисъл изясни а, ситуацията. А, става дума нали, за европейските държави, сред които между другото а, сега е и а, Великобритания. Както се пошегувах с една приятелка на политическа тема, господин Ван заслужава а, наградата Мани или Карл Велики, защото той даде възможност на европейските държави да разбере, че са европейски държави. А, като че ли, ако си позволя аз един коментар, като че ли... Да, вице-президент президента на Съединените щати успя да а, обедини а, Европа а, в разбирането и за това какво е европейско в разли, за разлика от а, какво би било американско решение на глобалните въпроси, по начина по който след нападението над суверенна Украина президента на Руската федерация Владимир euh, Путин euh, увеличи а, броя страни, членуващи в НАТО. Но а, да оставим а, този <laughs> мой коментар а, е, и да ви върна на основите. <laughs> А, защо на 62-та годишнина от Елисейския договор между а, Франция и Германия. Нещо изключително важно за френско-германския мотор в основата на Европа. Вие решихте да го отбележите чрез и през музика. Pourquoi vous avez décidé de célébrer euh, cet anniversaire euh, à euh, Je crois que cette question euh, euh, va à mon cher Може би Мисля, че този въпрос трябва да бъде отправен към моя колега Жоел Мейер. Permettez-moi juste de revenir tout secondes sur la question précédente pour euh, à la fois rassurer effectivement un certain nombre de pays qui euh, estiment qu'ils ne, ne sont pas euh, invités à Paris. Une... Позволете ми да се върна на предишния въпрос, просто за да могат да внеса малко спокойния сред страните, които не са поканени на тази среща в Париж. C'est vraiment une réunion informelle qui n'est pas de l'Union européenne. C'est des discussions il n'y aura pas de, conclusion, euh, mais euh, ça peut donner des pistes de réflexion pour les prochaines réunions européennes qui vont être convoquées, nous l'espérons bien, nous le souhaitons vivement, euh, par la présidence actuelle de l'Union européenne, la présidence polonaise. Je voulais mettre ce point sur les Encore une fois, ce sont des formats ad hoc comme il y a régulièrement dans les réunions. Il y a par exemple au sein de l'OTAN le club des B9, effectivement, donc c'est tout à fait normal qu'il y ait des réunions ad hoc, mais c'est une des pistes de réflexion tout à fait euh, informelles. Е, е, бих искал е, се отново да уточня и да напомня, че става дума за една неформална среща, която не може да бъде наречена европейска среща. На тази среща няма да се стигне до някакви заключения. Става да, дума за среща, която е адхок. И на нея чисто и просто ще се види какви са, как, какъв е размисъл и в каква посока може да тръгне размисъл, особено сега, когато Пълша е президент на, председател на Европейския съвет. Е, да напомня, че такива неформални срещи много често се организират, включително в рамките на НАТО. Това е важно уточнение, впрочем, защото наистина няма нужда да, да се а, преиграва с а, емоции. или с някакви някакви форми на обиди. Е, е Аз излишно споменах, че а, не само България не е сред поканените, а формата включва и Обединеното кралство и Великобритания. И единствената източноевропейска държава всъщност е Полша, която е председател на Европейския съюз в момента. Е Но да ви попитам наистина за значимостта на един договор като този между Франция и Германия днес? Euh, и защо, защо решихте да го празнувате с музика и то по толкова интригуващ начин? С euh, трилогията на Вирак. <laughs> Je crois que notre ami Virac effectivement a donné une partie de la réponse effectivement parce qu'il est bien représentatif, il est emblématique d'une double culture finalement et d'une culture très européenne, c'est-à-dire de plusieurs cultures européennes, euh, ayant étudié en France euh, et, en, et en Allemagne. Uh, мисля, че uh, нашия приятел Вирак даде част от отговора, uh, тъй като той е представител, <laughs> той е представител <laughs> на, на Европа, той е европеец с двойна култура, тъй като има възможност да учи в две европейски държави, така че неговото образование е много европейско. Les, les symboles sont très importants. Euh, vous savez, je, vous l'avez remarqué d'ailleurs que mon nom est un peu mon nom est un peu d'origine germanique. Je suis originaire d'une famille qui habitait Strasbourg. А, символите са нещо много важно. А, ако ми позволите, ще се върна към моето а, фамилно име, тъй като то е от германски происход. А, нали, а, происхода ми от Страсбург. Pas besoin de rappeler effectivement euh, ce qui est arrivé à l'Alsace, ballotté entre euh, différentes nations euh, françaises et, et allemandes prussiennes, euh, effectivement au gré des siècles. Et à Strasbourg, il y a le pont de, de l'amitié qui relie euh, la France et l'Allemagne sur le Rhin. А, не е необходимо да напомням какво се е случило с Елзас, до каква степен нали, този район на Европа а, е бил люшкан между, а, между Германия, преди това а, Прусия и, а, и Франция. И в Страсбург, впрочем, има един мост, който се нарича моста на приятелството. Et, et l'amitié, c'est non seulement le ciment, effectivement, de notre relation bilatérale, de notre réconciliation depuis 62 ans, mais c'est aussi euh, le ciment de la construction européenne. И приятелството не е само това, което укрепва, цементира нашата двустранна връзка, нашите двустранни взаимоотношения, както и нашето помирение, но също така това е основата на, е, на изграждането на Европейския дом. Освобождаването от бремето на историческата връжда. Ще продължим да говорим по тази Добре, тема и след кратките новини в 10.30. Сега рекламата, новините и след това продължаваме от студиото. Не случайно звуча музика на Шуман, обаче посветена на полско-френския композитор Шопен, защото, защото всъщност ние виждаме а, как а, и в а, съвременната реалност а, и на тази среща в Париж ще бъде представена Полша. Полша е важна и за Франция, и за Германия. Ще говорим и за Ваймарския формат, но остана нещо неизговорено от разговора ни преди кратките новини а именно а, германския поглед към а, Елисейския договор, интерпретиран през, а, през музика. Защо пък това е важно за нейно превъзходителство Ирене Планк? dans la musique. <laughs> bon, la musique. Euh, pardon. Euh, euh, Chopin m'a fait rêver. Ma mhm. mère est pianiste et les deux grands dieux musicaux chez nous à la maison, c'est Chopin et Johann Sebastian Bach. Шопен винаги ме кара да, да, да, да мечтая, защото моята майка е пианистка и така да се каже, музикалните богове в нашето семейство са Шопен и Бах. C'était même avant la conclusion du traité de l'Élysée. и това, между другото, се случи още преди да бъде сключен, да бъде подписан Елисейския договор. puisque euh, euh, mon cher collègue euh, a mentionné que son nom a aussi des racines allemandes, euh, c'est peut-être intéressant euh, euh, euh, pour, pour les gens qui nous écoutent. Mon nom, de son tour, a des racines huguenots français, Planck. <laughs> Е. А, тъй като а, преди малко ставаше дума за происхода на името на посланика на Франция, Мейе, е, нали, той спомена, че а, името му е а, с немски корени. Разрешете ми аз да се спра малко на моето име. Пък моето име има хугенотски а, корени. Знаете, хугенотите във Франция. Е, ces huguenots ки са вени а Берлин, Berlin, Пруси, Prussie, euh, ont tellement contribué aussi euh, euh, à l'économie, à la science là-bas, que sur un des plus grandes places à Berlin, le Gendarmenmarkt, euh, il y a deux grandes églises qui sont absolument pareilles. Euh, euh ils sont miroitées. Et l'un s'appelle le dôme allemand et l'autre le dôme français. <clears throat> И е, знаете, че хугенотите са били в Берлин по времето, нали, когато Германия е била Прусия. Те, между другото, са допринесли много за економиката и научното развитие на Прусия. И има един голям площад, който се казва Марк, където има две много големи църкви. Те са точно една срещу друга, почти симетрични. Едната се нарича е, германския свод, а другата немския свод. Euh, c'est ce que je veux dire par là, puisque vous me demandez, d'après le traité de l'Élysée, euh, il y a toujours eu des liens, il y a toujours eu un contact, un dialogue, une admiration mutuelle euh, qui a pu vivre pratiquement que sur la domaine culturel. Mais c'est ça ce que le traité de l'Élysée a changé. Maintenant, c'est devenu une vraie base universelle pour tout ce qu'on fait ensemble. А, и тъй като а, ме върнахте към а, Елисейския договор, а, искам да подчертая, че винаги е имало взаимоотношения, а, контакти, а, диалог а, нали, между нашите две страни. Още преди Елисейския договор винаги е имало а, някакво взаимно а, възхищение, но това е било по-скоро в културната област. Елисейския договор фактически ни дава възможността всичко това да го утвърдим и да стане основата на взаимоотношенията между нашите две страни. Негово превосходителство Жоел Мейер Donc, euh, votre Excellence le meilleur. Oui, juste pour ajouter et, euh, donc, euh, ce qu'a dit euh, très justement Irène. Само да добавя към това, което е, Ирене каза. Notre, notre amitié euh, n'est pas seulement une question de symbole et d'emblème, c'est très concret. Нашето приятелство не е само въпрос на символи а, и на н- нещо емблематично, то има съвсем конкретно измерение. En dehors d'une belle éve- innovation musicale qui est la symphonie spécialement créée par Virac euh, pour euh, notre soirée, А, като разбира се, не става дума само за тази музикална иновация, която Вирак специално създаде за а, френско-немската вечер, с която отбелязахме годишнината. il y a eu de grandes réalisations euh, franco-allemandes qui encore une fois, euh, d'ailleurs, n'ont pas été l'exclusivité euh, franco-allemande. Au départ, oui, mais ensuite c'est agrandi à l'Europe. Je pense par exemple dans le domaine économique à Airbus, la société Airbus. Grand succès aéronautique au départ, c'est les Français, les Allemands, qu'elles se sont joints ensuite euh, les Anglais et les Espagnols. но като изключим културната сфера, искам да ви върна към някои много големи френско-германски проекти, които по-късно придобиват европейски мащаб. И тук искам да спомена, разбира се, Airbus, защото в началото основите на Airbus се полагат от французите и немците, след което към тях се присъединяват англичаните и испанците. D'ailleurs, j'en profite, euh, la Bulgarie participe, puisqu'il y a une société franco-bulgare, euh, Plovdiv, qui fabrique euh, les portes et les nez des avions Airbus. Mais oui, ça concerne toute l'Europe. А, и впрочем, тук е повод да обърна внимание, че България също играе роля в Airbus, тъй като има едно френско-българско дружество, което е установено в Пловдив и което произвежда вратите и носовете на самолетите Airbus. Mais dans le domaine de la défense également, euh, nous avons créé une brigade commune euh, franco-allemande А, но също така ние си сътрудничим в областта на а, отбраната, а, тъй като беше а, създадена една а, съвместна а, френско-немска бригада. destinée à intervenir dans le cadre de missions européennes et je l'ai vu en action euh, au Mali lorsque j'étais en poste dans ce pays. а, чи- чието, а, чиято задача е а, да участва а, при решаването на някои а, международни конфликти и между другото да, и да изпълнява европейска, а, европейски задачи и имах възможност да наблюдавам работата им в Мали. Et където dernière, et бях dernière преди remarque, това. euh, non des moindres, c'est sur le plan effectivement de la réconciliation, que ce soit en termes de mémoire, en termes de culture, de partage de la culture de l'autre. Nous avons créé un office franco-allemand euh, de la jeunesse qui est chargé, euh, qui a été chargé effectivement de commencer par le début, c'est-à-dire euh, d'apprendre aux jeunes français et allemands, euh, j'avais pas à s'aimer, mais en tout cas euh, à faire euh, table rase du passé, sans oublier bien sûr ce qui s'est passé, mais effectivement à partir d'un nouveau pied en apprenant la culture de l'autre. Il y a 8 millions de jeunes français, de jeunes allemands, françaises, allemands, Fran allemandes, qui sont allés dans le pays de l'autre et qui ont appris la langue et qui ont également découvert la culture de l'autre. Euh, je crois que c'est ça qui, euh, c'est la relation humaine qui euh, crée ce ciment et qui a permis que ben, notre réconciliation est irréversible maintenant. А, и а, не на последно място искам да се върна и към помирението между нашите два народа. Става дума за памет, за а, култура. Да, да напомня, че а, много бързо се създава френско-немската служба а, за младеща, като целта а, на тази служба е да даде възможност на младите а, да научат а, много неща а, за другата държава, да забравят а, миналото, да изградат нещо ново. Нека да напомня, че около 8 милиона а, млади немци или французи а, са имали възможност да отидат в съседната държава по линия на дейността на тази служба, имали са възможност да научат езика на съседната държава, да се запознаят с нейната култура и изграждането на тези човешки взаимоотношения са това, което укрепва нашите взаимоотношения. Смятате ли, че а, тази енергия да се преодолее враждебността след толкова десетилетия войни между Франция и Германия l'Allemagne и la France. Е нужна днес и че все още, както се казва според един български израз, държи влага, че все още има euh, значение euh, за euh, това как усещаме Европа. Pour les, les relations entre les deux pays. cette énergie. Mais Irina, ils sont plus importants que jamais. Euh, et, je trouve que c'est justement maintenant dans cette situation où on voit bien euh, qu'il va falloir plus d'efforts pour se réunir davantage, euh, pour faire des efforts aussi en matière de sécurité commun. c'est bon. J'espère, Joël, je ne sais pas si tu es d'accord, mais je, je, le crois fortement, que l'amitié franco-allemande, ça peut donner vraiment un exemple de comment ça peut se faire, parce que ce n'est pas du tout une amitié sans conflit. Euh, euh, on se dispute tout le temps, mais on arrive tout le temps aussi à trouver une nouvelle base commune euh, et d'avancer. Oui, ah, euh, non, пардон. А, но, Ирина, бих искала все пак да ви кажа, че може би това е много по-важно е, от всякога. Особено в ситуацията, в която се намираме днес, тъй като днес е много важно да се убедим, много е важно да положим усилия, да изградим нашата обща а, е, сигурност. Така че аз съм дълбоко убедена в това и считам, че френско-германското е, приятелство може да служи за пример. Разбира се, става дума за едни приятелски взаимоотношения, в които има, <laughs> разбира се, някакви конфликти, на несъгласия. Ние доста често се караме и мисля, че а, моя колега Желмер ще се съгласи с мен. Но а, това приятелство играе изключително важна роля. Oui, d'ailleurs, euh, euh, nous avons quelquefois des désaccords, effectivement. D'ailleurs, nous, nous, on ne dit pas le moteur franco-allemand, nous disons le couple franco-allemand en français. <laughs> Et dans un couple, il y a inévitablement quelques discordes. А, Да, разбира се, че има е, повод за несъгласие между нас. И между другото, дори е, има несъгласие, що се отнася до израза, който използваме. Немците използват израза френско-немски мотор и немско-френски мотор, докато ние използваме израза френско-немска двойка. Нали, а знаете, че в една двойка винаги има разногласие. Ако обаче останем на метафората за а, двойката, а, какво се случи според вас с, а, а, Мюнхенската конференция за сигурност, посланието от Съединените щати. Тъй като в различни анализи четяхме и, и думичката развод или пропукване на нещо, което изглеждаше вечно след края на Втората световна война. Трансатлантическото единство. Oui, je, je laisserai Irène répondre également, mais je veux pas je ne veux pas relativiser parce qu'effectivement nous sommes dans un contexte d'urgence absolue et de crise grave avec l'agression russe contre l'Ukraine. Mais euh, il y a aussi des désaccords dans l'histoire de la relation transatlantique. А, сега, аз а, не искам да придавам относителен характер на всичко, още повече, че намирам се в много важен момент, в момент на една много тежка криза, криза свързана с а, руската агресия срещу а, Украина, но все пак да напомня, че е имало винаги разногласия, включително и а, на, на равнище а, трансатлантически а, отношения. Je prends un exemple qui concerne la France. Vous n'oubliez pas que la France est opposée à la deuxième guerre en Irak. Нека да взема един конкретен пример с Франция. Не за да забравяме, че Франция се противопостави на Втората война в Ирак. Et ça n'a pas empêché que la relation transatlantique demeure, elle reste. Nous sommes des alliés des États-Unis. Nous considérons que les alliés sont toujours, les États-Unis sont toujours les alliés de l'Europe, et je n'ai pas doute que cette relation restera très très forte. C'est notre intérêt commun. <clears throat> И а, е, това наше противопоставяне на войната по никакъв начин не се отрази а, е, на трансатлантическите взаимоотношения. Те си останаха. Напомням, че Съединените щати а, е, продължават да са наш а, съюзник и, и по всяка вероятност ще а, останат такъв, И това е, в, това е нашия взаимен интерес. Mm. Non, je suis, je suis tout à fait d'accord. Et pour moi, la signifiance de ce qui s'est passé à Munich n'est pas que, ouf, du coup, c'est une rupture. Mais par contre, maintenant, il n'y a plus personne en Europe qui peut prétendre que les choses vont continuer comme avant. Alors, euh, c'est juste, pour, pour moi, c'était une clarification un petit peu brutale. Euh, mais. Euh, quelque chose qui, qui s'est annoncé depuis un moment. А, аз съм а, съгласна с моя колега. А, не можем да твърдим, че сега конференцията в, в Мюнхен е, е някакъв разрив. А, по-скоро става дума за това, че вече никой а, в Европа не мисли, че нещата биха могли да да продължат по същия начин, както до сега. Тоест, по един малко брутален начин беше е, изяснена ситуацията. Yeah. В интервю за същото това предаване Хоризонт до обед, преди по-малко от седмица, ами Сандро Гоци, италянец, който обаче е европейски депутат от Франция е, в Европейския парламент, ми каза, че според него либералните ценности и демократичните ценности и в Съединените щати, и в е, Европа са едно и също и никой не може да ги промени, колкото и да му се иска. Споделяте ли този оптимизъм, особено като имаме предвид е, политическата ситуация в Германия, изборите след седмица и във Франция. И изобщо какво според вас може да помогне европейският модел на демокрация да устои на този нов вятър на промяната или поне на опитите отвън да се влияе върху демократичните процеси в Европа. Mm-hmm. Bon, en ce qui concerne votre question, euh, si je suis d'accord avec Monsieur Gozzi, euh, non, non, non et non. Euh, je crois qu'il se trompe et je serais très intéressée s'il dirait la même chose. encore. si vous faites l'interview maintenant. Et mon nom, ça concerne le gouvernement américain, pas, pas les gens aux États-Unis. Parce que là, je suis sûre qu'il y a plein qu'il y a beaucoup qui partagent exactement ces valeurs que M. Euh, a, évoquées. Mais euh, je crois justement que le gouvernement des États-Unis en ce moment a une autre vue, disons, pas. <laughs> C'est. Voyez-vous, on emploie les mêmes termes liberté, liberté de l'expression, démocratie, etc. Mais le contenu n'est pas toujours le même et surtout l'hierarchie de ces valeurs n'est plus la même. Mhm. Et ça fait toute la différence. Hmm. веднага ще ви кажа, и ще ви дам отговор на вашия въпрос. Не, аз не съм съгласна с господин Гоци. Впрочем, интересно би било да видим какво би казал той сега, ако сега <laughs> го интервюирахте. и моя отговор, отрицателен отговор е свързан с американското правителство, а не с самите американци, защото хората в Съединените щати те споделят същите ценности като нас. Но считам, че в момента американското правителство има друга гледна точка. Всички използваме едни и същи, същи термини. Свобода, свобода на изразяване на словото и така нататък, но мисля, че вече съдържанието на тези думи не е едно и също и иерархията не е една и също. Господин Майер, ваше представителство. Oui. <clears throat> Non, mais je crois que là aussi, sans vouloir relativiser, il faut remettre ça en perspective, la relation euh, entre l'Europe et, et, les États-Unis. Euh, nous avons des conceptions euh, différentes sur les questions de liberté individuelle. Е, аз от, своя страна бих искал да погледнем в една нова перспектива взаимоотношенията между Европа е, и е, Съединените щати. защото ние имаме различно схващане за, за, за някои ценности, особено когато става дума за индивидуалната свобода. Notamment sur les questions de liberté d'expression. c'est pas simplement maintenant, c'est même avant. Euh, aux États-Unis, la liberté d'expression est totale, même si vous, voulez dire des choses euh, tout à fait horribles qui, en Europe, euh, seraient condamnées unanimement au nom, au nom du respect des autres, au nom aussi de ne pas remettre en cause des faits avérés en matière de barbarie. А, например, доста се различаваме, що се отнася до схващането ни за а, свободата на а, изразяване, защото свободата на изразяване в Съединените щати е пълна и неограничена. И каквито ужасни а, неща а, да, се, да, да, да се кажат, там никой не ги осъжда, докато това се прави в Европа в името на уважението към другите. Je, en matière d'expression religieuse, euh, il y a, aux États-Unis, il y a des sectes que euh, nous nous considérons comme étant des, euh, des organisations criminelles et qui sont condamnées par la justice française. Non pas parce qu'elles sont des sectes religieuses, mais parce qu'elles induisent en erreur leurs fidèles, entre guillemets, elles leur prennent de l'argent, voire euh, elles les entraînent vers le suicide et la mort. Et ça, c'est condamné. aux États-Unis, il y a beaucoup plus de tolérance, on va dire, gentiment, euh, à l'égard de ces mouvements religieux. друг, друг пример е пример свободата на вероисповеданията. Нека не забравяме, че има изключително много секти в Съединените щати, които секти в Европа се считат за криминални. Примерно във Франция много често правосъдието осъжда тези секти поради проста причина, че те си позволяват да взимат пари от своите последователи или ги подтикват към смърт, към самоубийство и така нататък. В, нещата са много по-различни в Съединените щати. И, и juste pour terminer, donc, ce qui compte quand même, c'est au-delà de de ces nuances, de ces conceptions peuvent différentes en matière de liberté individuelle, c'est quand même que nous avons un objectif commun. <laughs> c'est simplement effectivement que nous considérons que la démocratie, même si quelquefois elle peut avoir quelques quelques hauts et bas, que la démocratie reste euh, quand même euh, un objectif qui est commun et le meilleur des régimes euh, pour à la fois le bien-être et la prospérité des peuples. Et ça, c'est avec les États-Unis que nous partageons ces valeurs fondamentales, quelles que soient les méthodes, quelles que soient les, nuances que j'ai que j'ai dites. Mais ce n'est pas avec la Russie de M. Poutine. Nous espérons que ça sera un jour avec la Russie, mais pas celle de M. Poutine. А, и а, за да приключа, а, като се абстрахираме от всичките тези а, тънки а, нюанси, ние имаме една обща цел. А, а именно, че демокрацията с, нейните, а, с нейния възход и падения, а, силни и слаби моменти, все пак си остава до сега най-добрия политически режим, а, който работи в полза на благоденствието на народите. И това е нещо, което ние споделяме с Съединените щати и към настоящия момент не го споделяме с Русия и да уточня с Русия на Путин. И за това ден после... се надяваме да го споделим с Русия. за това последният ми въпрос е буквално с молба да отговорите с да или не. Възмо... Възможен ли е мир в Европа? Ако Европа не участва в преговорите за мир свързани с войната в Украина, която навършва 3 години. Son troisième anniversaire. Vous avez demandé si la paix est possible. Euh, c'est bien la question, quel genre de paix Питате дали е възможен мира, по-скоро въпросът е какъв точно мир. Sur une cimetière, il y a de la paix aussi. Mais c'est pas ça ce qu'on veut. в, в едно гробище има мир, нали, има покой, но ние не точно това. Не това искаме. Non, je rejoins, tout à fait euh, ma chère collègue Irène. c'est que, euh, et d'ailleurs, c'est ce qui fait la différence entre le Munich de 1938 et, la conférence de Munich euh, d'hier. C'est que les pays européens, les pays européens ne veulent pas jouer l'autruche. Ils se sentent particulièrement concernés. Ils veulent réagir fortement aux pressions de M. Poutine euh, ils veulent euh, être partie intégrante d'un processus de paix. Un processus de paix, et comme euh, l'Irène l'a dit, n'est pas simplement un cessez-le-feu. C'est pas ça. Un processus de paix, c'est une paix durable, juste, qui rende justice au peuple ukrainien, qui évidemment ne prennent pas en compte le fait accompli, mais qui reconnaissent la souveraineté de l'Ukraine sur les territoires que la Russie occupe. C'est ça une paix durable. Euh, qui euh, assurera de manière pérenne euh, la paix, enfin la stabilité en Europe. Mais si c'est une paix qui est factice, qui a un simple cessez-le-feu, eh bien, ça veut dire que dans un an, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans, nous nous retrouverons encore une fois dans un autre Munich, finalement pour discuter comment arrêter le, la future guerre qui risque de s'enclencher contre des pays baltes, contre des pays d'Europe centrale et orientale, euh, contre des pays du Caucase. Donc euh, c'est bien ça, il faut les bases d'une paix durable, juste, et surtout euh, quand les Ukrainiens, qui sont les premiers concernés, quand les Ukrainiens le décideront. C'est à eux de décider sur quelle base. Ils veulent la paix, bien sûr, mais sur quelle base Je te fais logique. А, и позволете ми а, да се върна към конференцията в Мюнхен. Каква е разликата между конференцията в Мюнхен 38 година и тази, която се приключи вчера? А, ами, голямата разлика е, че европейските държави не искат да се заровят главата в пясъка. Те искат по един много ясен начин да реагират на натиска, който се упражнява от Путин. А, тъй като, да, говорим за а, мирен процес, но за какъв мир става дума? Трябва да търсим а, един дълготраен и справедлив, най-вече за а, украинците мир. А, мир, който а, а, признава техния суверенитет в териториите, които в момента са окупирани от Русия. Не може да говорим за един привиден мир, просто за едно а, прекратяване на огъня, защото сам, в този случай само след 3-4 години ще трябва да организираме друга Мюнхенска конференция, на която ще се говори за това как да спрем а, войната, примерно нападение срещу Балтийските републики или срещу а, държави от а, Източна Европа. Това, което е много важно в настоящия момент е е, е, украинското решение? Какво искат украинците и на каква основа? Много ви благодаря за участието в е, този разговор. Най-но превъзходителство Иране Планк, посланник на Германия и негово превъзходителство Жоел Мейер, посланник на Франция. Благодаря и за превода на Диана Божилова, както разбира се и на Вирак Чуор, който е композиторът, чиято музика слушаме. Надявам се да завършим с нея а, секунди или дават ми знак, че няма как. Това е а, неизбежно рекламата.